Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 15, 2003 Itinalagang Arsobispo ng Manila si Archbishop Gaudencio Rosales sa edad ng 71. Gayonman, isinagawa ang kanyang instalasyon makalipas ang dalawang buwan. Siya ang pang-31 arsobispo na inuluklok sa Archdiocese kapalit ng yumaong si Jaime Cardinal Sin. Sa pagdating ni Archbishop Rosales sa Archdiocese, ipinangako niya na magiging pangunahing adhikain niya ang matulungan ang mga mahihirap na sakop ng Manila Archdiocese. Matatanda ang una ng nanungkulan sa Archdiocese si Archbishop Rosales noong 1974 bilang auxiliary bishop. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.